bien pendiente a nosotros. Tratan de hacer lo que hacemos. Las mujeres también las tenemos. Trato de bajarle y no puedo. Mi música controlando la calle. es la nave que ando no me baja nadie. Diamante brillante pendiente a mí. Son 50 las muñecas me ha mandado el IP. Andan por ahí pendiente de mí. Me tienen a mi tienda con su fin. Andan por ahí pendiente de mí. se tiene que van a dejar de existir. Andan por ahí pendiente de mí. Me tienen a mi tienda con su fin. Andan por ahí pendiente de mí. se tiene que un un esquimal sigue mis pasos. Tú sabes dónde vas a terminar, yo tengo el lápiz con la bala. Listo a ver quién se rebala para enterrarle su carrera de una en su propia sala. aquí les decir solo un cepillo porque nadie se quiere enfrentar al dios de los anillos. En el poste rapero no existe quien me toque, provoque que la bola de mi mano se arrope. lo easy, o si no me revelo. Yo no rompo, yo derrito el hielo. Al diablo el infierno se lo congelo. Mis nietos ya son millonarios gracias a su abuelo. Con los palos y no son pa'l sushi. Cabrón a mí como hasta la y son Gucci. Mercedes ya no hay más Suzuki. Pero como leyenda pero siendo un rookie que grabo otro tema que pego. Sin ponerme reto como yo plan de pego. Lo más de peso no vemos la foto como pego. Mis nietos ya son millonario, gracias abuelo. Mis nietos ya son millonario, gracias abuelo. Mis nietos ya son millonario, gracias abuelo. Mis nietos ya son millonario, gracias abuelo. Un tema que grabo otro tema que pego.